Itza hitz lelo horren inguruan itzordua emaiten du bizi mugimenduak helduden larun batean bai honan, 2000 amalauko erriko hauteskundeetan aurkezten ziren zerrender proposatua izan zitzaien tresna kutsa bat transizio ekologikoaren bidean, hartuen gaiamenduen segipena eginen duzu beraz Xabier Arluset egunan? Bai egunan. Eskola sartzea, pundu honak eta txarrak banatzen hasten zizte? Ba, sustut, e, parada izain da, erakusteko, erritarrak aktibatzen dielaik, e, eh, itzetarik ekintzetara pasteko bideak gauzatzen diela ere, eta sustut, molde pedagogikoan inen du hori, berdin egieran azpimagatuz, untsaio egiten diren elementu batzu, eta berdin gelditua diren gauzatze batzu ere agirean eman ez. Behiz bidean ez egi berdirenak. Transizio ekologikorako ituna beraz izenpetu zuten jendetzaren euneko irutenoita ma bosta, ordezkatzen duten erriko etxek, gaur eguna. Bailu du, berbara hori taraztea, segisako engaiamenduak izan ziren orduan, 2000 an Bai, hor, eh, ezoizko lan bat egina izan zen, uh, eh, 2000 eta hasi zena, haute eskundeak baino bi urte lehenago, eta eh, hainbat biziko kidek, transizioa lantaldekoek, plantan eman zuten treznakutsa bat, gaur egun, diren legeekin, erriko etxen mailan, plantan emaiten aldiren, uh, neurri batzu izan dadin, errikin zan, egoitzetan, energiarloan, laborantzan, hainbat Arlotan e, arlo eh, ekologikoan eta aldaketa klimatiko azken finean ere borrokatzeko eta neurri baikor batzu emaiteko. Eta tresnak utxe hori urte bat ez landua izan da, plaza publikoan emana izan da eta an eta kampaina berezi bat eginda, berroita amar bat neurri zituen, neurri pratiko zituen tresnak utxa hortarik, itun baten egiteko, sortzi neurri emblematiko baliatzen zituena, hori hauta gai guziak presentatzeko, eta hortik geroz, beraz, 2000 eta malauka geroz, badira, hoita marrekiko etxe, biztan euneko iruritama bosta ordezkatzen dutena, engaiatuak direna, pratikan emaitea, 2000 eta malauetik, 2000 eta ogoi arte, hainbat neurri, uh, eh, irurgoi bat, azken finalen neurri zehatz, ipar, o, euskal herrian, transizio mm-hmm. ekologikoaren alde. Mm -hmm. Ama ahlotan banatuak ziren, horiek, irigintza, mugikortasuna, energia, eraikuntzak, laborantza, oienak, ura, berdeguneak, ekonomia kontsumo arduratsua zaborra eta arriskuak. Uh, orduan, azpimarratzen zinuten, eh, maila lokalean ainit egiten alzela, berotegi gasen euneko amabosta adibidez uh, tokiko erakunden uh, ardurapean da. Mugitzeko espaziorik badute ala ere aski erriko etxeak adibidez, hortan zinez eragiteko? Ba, zenta, uh, hori egina zen, Uh, ez bakarrik azpimarratu zuara, eguneroko bizien batugun hainbat ere muietan zeitik tenaltzera, baina eganez legeak zein ziren, eta erakutsiz fitxa zate ere, jadanik plantan emaiten dituzen hainbat egiren ereduak. Egan nahi du, eh, molde pratikoan egina zena, ez uh, bat hartu eta kopiatutako latu, ez gauza zehatz batzu gaur egun hemen plantan, beda, estatu mailan, azteko plantan emanak zirenak azpimarratu, zein batzutan ere uh, Ipar Euskal Herriko erriko, errietako adibide batzu ere Eh, plantan emanez, horrek eredu bezala, garri bezala eh, balio du, zenta eh, joztuki batzutan ez da oituraik eunda berruita mezortzi herrien hartan elkarlan aiterat, eta tresna kutsa horrek jadanik emaiten zituen molde edo egin molde eredu garri batzu hemen lugaldan ditugunak. Mm -hmm. Eriko etxetamadak, finantzak ez direla beti, edo finantzak beti mugatuak direla, aktivitate ekonomikoan beharrak ere beste bestelentasun batzu emaiten ditu, nola jarduki dute orai arte erriko etxek? Ebe, eh, justuki, fitxa tekniko horiek bazituzten uh, ezberdinak, ezberdirak gara du eh, hasi berrientzat lehen pausu simple bat egiteko informazio mailan zena uh, etzuena nola egiten da diru mailan edo baliabideen mailan hainitz indar galde egiten, baina jadanik aldaketak iten altzituenak eta pausuak baiten ziren haintzinatuz beti fitxa bako txaren zat, baziren beraz lau pausu hasi berrientzat, sakon mantendu nahi dutenentzat entzat, urgunago eta eh, teknikoago bultzatu nahi zutenak bere neurria, eta gero aritu edo aditu eta hortako uh, aitzaki guztiak gaindituz joan dira, ibili arau eh, ikasten baitute errikoetxek, eta kasu horietan fitxa teknikoiek ere erakusten zutelako anitz neurri hartzen aldirela gaur egungo aro ekonomia arlo arazoekin diren edo uh, aurre kontu txipiekin diren uh, oztopoiek gaindituz erreskia mm -hmm. Adibidez, badira badira pundu batzula edo tresna batzu e, jadanik erabiliak direnak, ikusten aldirenak e, eh, egun erokoan, eh, gure egietan? Ebe, justuki, eh, hori plazaratzeko dugu e, eman, azke finan jarraipen batzorde bat, hitza hitz e, izena duena, eta horren seidea zen justuki argitarat eramaiterat, 2008-etik giroz, e, plantan eman diren, hainbat lehuri, e, gauza harri bat, erriko etxe batek, erabaki du, lekornekoa, e, adibidez, konkretuk erraiteko, bere elektrizate gastu guztiak, ebe, iturri berriztagarretarik dinazteat. Eta hori, simpleki egin du, ornitzailea Enerkop eh, kooperatiba hartuz, eta ez eh, energia nuklearetik giten den elektrizitatea bariatuz. Bon. Be, ikusten dugulaik batek egun da berruita mazortzen gainan iten dira, eta baina energiaren argloan, hainbat, eh, e, ere du gero azpimagatzen altugunak eta txostenak erakusten dituena, haizira, e, ez bala, horreztakote, beste munduko trabarik eman, gaur eta egun egin dute, egina dute, eta beste hainbat neurri genera hartzen du erriko etxe horrek, hala. Xabir, eh, ahlusiat, goita amak etxek parte hartu zuten edo goita amak etxetan dira e, egun manatzen izenpetu zuten eh, pertsonak itun hori izenpetu zuten eh, pertsonak lekorne aipatzu duzu bazirela, bazirela beraz e, oi hartzun honak e, beste erriak zonbat izan dira zuekin parte hartu dutenak beraz informazioak da emaitean Beaz, aira uh, plazaratuko dugu, eh, larun bate uh, txosten berezi bat, jarraipena inen duena, oita mar herriko etxe horiek, mhm. behin izenpetu eh, dute 2008an behaz eh, hainbat engai hartuko zituzela eta gauzatuko zituztela, oita mar eh, herriko horiek izan dira hitzaitz hitz batzordeaz, urtarri letik goiti, hainbat bilkura eginak izan dira, tukiko miliat ikusituzte herriko etxetan autetxiak, teknikalariak, eh, izan dira trukaketak gutunez, batzu, dependatzen du, moldez hartu hartua izan dira, horren arte oita mar horietarik, oita iruren erantzun zehatzak eta lortu ditugu, uh, kasuan ez du eno berririk, hori da erakustat, nahiz da erritarrak aktibatu eta eh, autetxean eh, autetxeak hartu dituzten engaiamenduak berriz zazpin Be, zazpigiren kasuan oraino uh, erantzunik gabe gira, ez gira esperantza galdua ari, baina azpin maratu da batzuren kasuan, hala, ez dutela uh, aintzat hartu beste oita iruk bezala, erantzuna zehazturik emaita, eranez guk gure erritmoan eginen dugu, edo batzuk begirik eman gabe ere utziz. Ordan uh, eh, hori da lehen ez da pa, baina oita iruekin batu olako, oita marren fitxa teknikoak er, aurkeztuko ditu txosten horrek. Zaba, biziren eh, labela pixkat uh, eh, bariatzu dute kampaina argumentu gisa, eta gero... Ebe, oartzen gira, haute eta erritarrak eta haute ere berdin, uh, sei urte guziz aktibatzea ez dela aski, itze maita kameren gauza bat dela, baina berdin ez dutela deneko itura, gero sei urtetan erritarrak beren gana eta hori marka ona da, eta fruituak biltzen baitira, zenta ikusten baita, oite, ogoita iru erantzunetan, gauzak aitzindatu dira, gauza batzu etzirena berdin lortuko hor, itzorduen bidez, galdeen bidez lortu dira, eta ez da dudarik bi eta uh, arte, eh, beste zazpi ere, ukanen dugula berdien erantzunak, zenta hor moldeak hartuko dira, errepikatzeko bai topaketa galdeak, bai erantzun eta fitxa teknikoen eh, osatze galdeak, lehen fase untan autoebalauketa bat egina izan bani badaukantugun erantzunekin, uh, eh, orai horren eh, bidez jadanik bildurira hainbat informazione, eta txostenak ditu jadanik erakutsiko, uh, ze uh, einetan aitzinatzen den, ze einetan, uh, ze arlotan gutxiago neurri gauzatuak diren, eta horiek eskure egin zain dira, uh, erritarrek ere ikus dezaten, hala, beren errian, uh, ze aitzinatu den, zer resten aitzinatu, uh, arlo ezberdinak aipatzen albanin badira, batzu badira, energiaren arloan, egoitzen arloan, uh, hidigintzaren ahloan, hor delako uh, plangintza egiten dutarik beren eh, erriko lurren geroari buruz, eta hainbat neurri hartu direla ikusten da, hori txosten, uh, oroko, molde horoko txostenak erakusten duena, aldiz badakigu ondarkinen ahloan, uh, mugikortasun ahloan, hor ere, ez dira neurriak uh, lehentasunean hartuak izan. Mm. Horako, elementuak dira ikusten, zehazki gero errika uh, eh, erritarrek ikusten algo dute bere herriak hartu zituen engaiamenduak zein ziren eta eh, gauzatzeak eh, zertan diren. Mm. Mugikortasuna eta ondarkinak aipatzu dituzu uh, beste. Uh, Berbada hori bi gai horiek bereziki ikusedera gehiago uh, erri harteko maila batean uh, kudeatzen diren zerbait bezala. Uh, lotura iteko erri elkargo berri bat sortuko dela uh, elduden, uh, elduden urtahilean. Hor, uh, espero izaiten alda bizik egiten aldu, olako lan bat, presion lan bat, eh, politika usakta izan dadin eh, erakunde behi hortan? Be, justuki, adibide hon bat da mugikortasuraren kasua, neugri zehatz batzu, konkreto batzu, eh, bai, proposatuak baitira, fitxa fitxat teknikoetan, baina oartzen begira, eh, irigune konzentratu dentsitata handikoetan hor, bo, be, batzu hartu dituz hala ere tram eh, edo proiektu bat autobu zentzat bide bereziak eta uh, be, kolektibotu lehentasuna duten eh, proiektuak uh, eh, hidigune aldean atzeratuak izan direla, bimirat eta amaseetik bimirat ameretzila, ikusten da jadanik ahalak eta medioak eta lehentasunak eta premia duten guneetan ez dela nahi bezain fite iten. eta gero barnekalde kostalde, arteko lotura hoietan ere, nola, egiten nola eta ardurak ez diren bakarrik erriko etxe mailakoak eta beharrak ezberdinak direnez, hor ere muga batzu ere azpimagatuak dira, eta hori txakontzeko gai bat da, justuki hele bakar batek erri elkargoen, eh, eh, errien arteko lan horrek, nola garroi hortan edo mugikortasunan ditugun oztopa, gainditzen aldituen, zenta hor azpimagatu behar da, eh, gure lurraldean dugun garraio moldea, ez dela iraunkora, emaiten dituen berotegi efektuzko gasen isurketa horiek, azken fineak, azken finean biziki kaltegarek direla, eta aldaketa klimatikoa bizkortzen dutela, horan bai, hor, mm. erri elkargo bakararen kasuan, bada, lehentasunez uh, landu beharko den uh, gai bat eh, mugikortasunarena, eta uh, fitxa mm, teknikoek errika emaiten baituzte etreznak, maila hori ere lantzeko premia ikusten da, beraz, transizioa edo itzaitz uh, lantaldean, ondoko pausuen ere beharko delako ere eskala hortako uh, treznen garapena eta ezagutaraztea ere landu. Mm -hmm. Garraioka ipatzen bai genituen, eh, ondoko urtetako ejonka bat izanen da, hainitza ipatzu den eh, zerga, e, garraio zerga horren inguruan gogoetatzen eh, baita Ipar eh, Euskal Herri Mailako sare bat eh, edo zerbait egitea bederan, bizik badu bere ideia bat edo lehentasunean ezartzen duen metodo bat gogoetatua horren inguruan edo ez oinu? Horan, da, uh, tresna guziak bezala lehenbetzik ezagutu, erritar gisa ez gira gu bestek bezain. Edo baino, uh, jakinean, horan da, metodo bat egin, be, mugikortasunaren arazua konpontzeko zetrezna tresna badira, zer, zer lo edo bide baritake gehiago, gehiago jorratu landu,